Ayo ngaku ora gelem ngaku yo takon dosa kelakon nak untal malang gege. Ngendi wae mu sapa jenenge? sapa jenenge mung aku takon takon takon Satria bagus kan tanpa cacat. Dedek piyadeki pasuryane. Yen pinujune mesem. Yen pinujune ketrati, kok tak sawang-sawang kok kaya aku ya dia. Bae mau menyange ora ngilu ae. Ono ndara Janaka kok limi kaya ngono, ora ana Janaka nyadi. Tetekke gregen sukses ya kaya tetekku. Rikmane ngremeng ngembang bakok ya persis karo rambutku. Alise nanggap pisan ya kaya alisku mripate riyep ya kaya mataku. grana ngruki ya kaya irungku wajah tetes sing kaya rangis-rangis ya kaya untuku bangkane nawon kemit widangane deteng-deteng ya persis kaya pundakku kaya bangkaku tangane tengklang gede ya pinutung ya kaya tanganku drijine lemrit ngrayung ya kaya drijiku driji kaya sira kok. Gua capek wangune raja mangkon iki kaya tangane piyayu ana. Wong ora petha wae. Ulah. Yen ora gelem ngaku cetakon tusuk kelakon tak retuk-retuk balungmu. Iki kan aku sing sapa mamun dia mamun di sapa jeneng aku takon takon takon. takon. garing kula ana buta takon ngambyak kowe wong jolong ketak kaya manuk dipun dikani dara yen kowe takon karo aku genti aku takon kowe buta ngendi dan kamu sapa pracik kang babo babo kula mulo jenggu larangan tapi suarane halus kaya ngono ni suarane ngrangin kaya ngono ni suarane api kaya ngono ni nggih kira kok Iki nek tak rasa-rasake suarane kok ngrangen kaya suaraku. Sing kena jalani suara gurih ngono kaya dia. Nggih, kira kok. Kowe kuwi suaraku alut. Ora suara kok alut iki suara kena. Kowe iwan apa tak mateng. Iki entek. <laughs> Sak dhewe Cacate kowe tak takoni durung aku kene pitakon. Jamak mlonong dalan takon kendi takon Yen asal mula bukane iki sejati prajurit saka kraton Kulurojo iki kang sepanunggal kraton Loji Tengara. Paring damel aku tiyo kandang mimis. Ing ngono ngri sapa? Woi, aku tiyo siti rengko. Woi, aku sapa jenengmu? satriya madukara aku janaka ya arjuna yudana wikara kumbang ali-ali pandu putih dan jenenge api-api pirang-pirang sing isor kuwi sapa kuwi sing mripate kelip-kelip kuwi aku ayo aku ayo takon karo wong tau tepung kok mata dobak jenengmu siapa? nolo Kareng. nek iki iki jenenge sepire nolo gareng sing kuwi dhewe kae sapa sing lambene dredeng kae lambe wis mono dawane oh ana tak lambe iki kowe wae ana ba kowe lak kecep kecep ora kecep kowe karep lakuanmu aku anjuk angkara kurang iki apa? Senengane cok. Lewung. Lewung iki <laughs> apa? Kowe iki nyebut iki apa? Lewung iki apa? Ditakoni orang aku malah lewung-lewung. Jadi usaha ya. Aku tekiok rancang mimis. Mimis. Ayo Angsing Mulin. Aku Dikya Siti Rengko. Arek ngono. Tadi ditangkon iki sira iki kudu aku. Ayo Rang. Ah, iya. Aku anjuan sapa? Melu muni anjuan. <laughs> Jenengku Mas Bagong. Oh, ya. ya, ya. Mas Bagong? Mm -mm. Ya Mas Cemenong. Oh, ya, ya, ya, ya, Mas Cemenong. Mas muriku kamplengan. Oh, ya, ya, ya, ya, Mas muriku kamplengan. Oh, ya. Ya, aduh. Waduh, ngantai mak penjelut. Iya, Tita nono, weh. nemu opo we nemu duit kena tak prenyake becik aja tok bajetake lakumu bali aja napa kena yang bajet ora kena yang bajet Rajan bali saning para buta ora ana gawar kenteng rajan tanpo gawar kenteng sira buta pating cengkel kuntri pating serangan tak sampar tak sandung kurang bejo tak tugel guru wadah opat kapitok kaya ulo tapa ingkang jaman brajan utan saut pedhot lambung kebaran kengkeng mengkeras mengkeris anggar kusur awak buk ditutupi kupingnya kok kementus hati itu bentaran tangannya kemangkat tantil bijik janggut lem layu romireng ayo awas ayo layu miring mah yo tadi karo bijik togor barang. Bayi mandane kok beres rata kandange saru tenan. Aku kaya ditu wong ditubruk luput genti kono kaya ditubruk yo luput. Aku kaya meneh kok apa? Kowe mau ngapa? Ngapa-ngapa kepiye mau rasane piye? Ana petine ora? Jajan ana petine apa ora? Ana kok ana umparan apa sing ketok tangan? Kowe nyekel gegaman jenenge apa? Margo Leno, Margo Dalan Renopati, Margo leno. kapreno mati sekolah aku. Thank you. semain di sabun. Kalau bapak ini mau main keris. Atak tunggu nih kena atak tekan. Konang kono kareng. Atik netari buta nih kena nangit dari wong siji-siji nih nak. Atik có đi về, do với có cái cái lo nhỏ làm luôn là chỉ còn mà là còn lâu lắm à cứ lại sang để mà mới gọi là cù lắm Oh, maring kocium nyong mawe wis wis Kancaku tekaning pati Ojo takon diso tak kokop gedimu Wadiyo bolo yakso kan kosa Tapi mengkut jemparing sarutomo ingin lepas tanpa kendiu. Wandaning kandalu kang dasa pintu babatan patin-patin kita mundung terenggung. Thank you. すごい kasengan pacaripun nang ngendi jaban kula kinten yen panjenengan badhe kapukuh dening para raksasa. Ewa dene pun Pandawa Janaka ing saged ngrampungi damel iki menika pun saruta. Iya kakak sedaya. Anakmu mau nanggani kau nopo sarung nembing lempiti sandangani buta-buta sing do mati-mati wang. Kanyani kau buta nengatin kelambi nganggur gelap. awan ini itu mengajeni cukup mawon ojo nganti karun den laku ayu laku ojo swan onong kraton amarto monggo podo sini ku genting kami cano toko capo raden janoko sepuluh mebutu iwono semudianya ketik kraton amarto senajento sinawang soko ingkat kebiantasi ketinggalan lamat-lamat kang ngimur sapa-sapa. Punika warnane ing kraton Yamarta yenipun Rendra Prastawa. Uga ditepatake kraton ing Botana Kawasa. Negara mrentane yaiku kraton para satriya Pandhawa. Prabu Kuta Dewa Prabu Yudhistira Dharma Wisnu Yoga Trikramani